Neli kwihangana ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro Vestine butoyi ndabaramutse ndabayikaze murano makuru avugwa kuri no murango ahagaze ku ngingo nyamukuru zikurikira umushikiranganje jeje inyubako babona ko abazokuba kibarabara y'indarayiri huza Tanzania y'u Burundi n'igihugu kibanyi ca Kongo baba bamwe kugira iryo barabara ryose rikogwe kumwe muraza kuvyumva murano makuru imiliyoni zirenga 160 niyo ngurane yahawe abarushije abandi mwihiganishwa ry'imigambi y'iterambere ku rwego rw'amakomine mu ntara ya Bururi navyo nyene muraza kuvyumva nayo mu ntara ya mwaro havuga ubukene bw'ibikoresho kw'ivuriro ry'ibitungu igisozi rimaze imyaka itatu idoni doni mu kanya nongeye kuba ikaze isanganiro iradiyo iduhuza dasubiye kuramutsa amakuru cyahereye mu gisata cy'agati y'akazi na muntu ishyirahamwe rigwanya ubugurano bw'abantu ONLCT Weton Frère yashimishwa n'utwigoro twa leta y'u Burundi mu kugwanya ubugurano bukoregwa kenshi mu kinyegero umukuru w'iryo shyirahamwe yivuze mu gihe kuri uno wa gatandatu igenekezo rya mirongo itandatu ukwezi kw'indwi igihe yashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje kuri uyu wa gatanu sanganiye umwami Deocassius avuga ko ibikorwa byo kubaka iryo barabara rya Uvinza Musongati Gitega bigeze ku tumutegabiri bijyanye n'iri barabara ry'indara isheme de fer navuze yuko ibikorwa bibandanya kandi bigeze ku ntambwe ishimishije uvinza musongati gitega ni kubera yuko ibyigwa nk'uko mubizi byo bisanzwe byaraheze ama integuro yo guhiganisha abazobikora yaraheze yarakozwe ubu rero harasigaye yuko haba ya dawo kugira ngo abantu bazane amawofere yabo nubwo ukuvuga yuko umwanya n'umwanya irashobora eh, kurungikwa kandi murazi yuko havugwa yuko iki gikorwa byiza abari kubaka i tanzania Tanzania abotsindira isoko ry'i Tanzania buba ari nabo babandanye botsindira isoko ryo ngaho iwacu kugira ngo hakogwe ku buryo busa ntihave hakogwa ku buryo butandukanye bamwe bakora ibikomeye cyangwa se abandi bakora ibidakomeye ngo habe igihushanyo tugaruke kuri yankuru nende babariye kwishiramwe rigwanya ubugurano bw'abantu ONLCT we ton frère alishimishwa n'utwigoro twa leta y'u Burundi mu kugwanya ubugurano ubukogwa kenshi mu kinyigiro umukuru w'iryo shirahamwe bivuze mu gihe kwigenekezo ya 63 kwezi kwindwi kumwaka utasha makunga himbaza umunsi wahariwe kugwanya ubugurano bw'abantu bw'imemba rubuke yarongoye iryo shirahamwe abona ko naho biri twigoro mu Burundi hakiri byinshi byo gukogwa tumwumvirize ONLCT we ton frère rimaze gukenguruka rero cyane utwo twigoro twose leta Burundi imaze kugira kugira ngo iki kibazo c'urudandazo rw'abantu kiranduranwe n'imizi mu burundi riboneyeho kandi gusaba leta y'uburundi nyene ibi bikurikira ubwa mbere gufasha igihugu cya arabiya sawudite kugurura ubuserukizi bwacyo muri iki gihugu cy'u Burundi kugira ngo abarundi n'abarundikazi bose bazoba bifuza kujya gukorera muri icyo gihugu bazoshobore kuronka bitabagoye ibyangombwa byose cyane cyane icyo bita viza ko dusanga muri iki gihe kugira ngo umuntu agende muri kiriya gihugu cya arabiya sawudite naho aba aja n'izindi mvo abanza kuja nko mu gihugu ca Tanzania kugira ngo aronke iyo viza ubwa kabiri gushiraho amategeko yorohereza ibigo bizoba bijejwe gufasha abantu n'abarundikazi bazoba bifuza kuja gukorera akazi mu makiriya gihugu ca Arabia Saudite eka mbere n'ahandi ntivyashika kuko dusanga uko hajaho amategeko agoye canke aremereye cane yoshiraho vy'ukuri amategeko yugururira by'ukuri abantu n'abantu reka baza babyifuza kugenda muri kiriya gihugu ikabugururira neza imihora yose ishoboka na mu gisata cy'imibano ingurane y'imiliyoni ijana na mirongo itandatu na zitatu izorihwa e, izorihwa atanyungu isabwe yaratanzwe kuri uyu wa gatanu kubasumbije amanota abandi mu ntara ya Bururi mu mahiganwa yo gusigurira imigambi yo kwiteza imbere ku rwego rw'amakomine n'intara ayo mahiganwa yatunganijwe n'umugambi payeje mu gihugu haruka rusabwa gutanga imigambi myinshi muri payeje ba mu bibururi basaba inyigisho zihagije zo kuyitegurira tubibaze Zenon Zambimana wa mbere muri batanu ba mbere bahiganye ku rwego rw'intara ya Bururi mu gusigura imigambi yahawe ingurane y'ibanze ingana n'amafaranga miliyoni cumi na zitanu z'amarundi uwa nyuma muri abo batanu ahabwa ingurane ingana na miliyoni icumi z'amarundi nyene nibwo uwa mbere muri babiri babiri muri buri komini uko ari zitandatu yahawe ingurane ingana n'amafaranga miliyoni icyenda y'amarundi nayo uwa kabiri ahabwa miliyoni umunani yose hamwe akaba yabaye ingurane ingana n'imiliyoni ijana mirongo itandatu na zitatu izoriho hatabanje gusabwa inyungu aho hakaba hari magano yo gusigura imigambi yasozere kuri wa gatanu mu nzu y'amanama ya lise ya Bururi amahiganwa yari yatunganijwe n'umugambi w'igihugu ufasha ugwaruka mu kwitunganiriza imigambi Keminda yubaha umuhanuzi ajejwe iby'iterambere mu biro vya Buramatari w'intara ya Bururi ari nawe yararongoye uwo mugwi warujeje gusuzuma iyo migambi asaba ugwaruka gwaronse iyo ngurane gukora cyane kugira ngo bakuremwo umusaruro biteze imbere abandi nabo bataritunganiriza imigambi abasaba kuyitunganya bayishikirize umugambi payeje biteze imbere bareke kuzera inze nayo bamwe mu rwaruka rw'ibururi bavuganye na radiyo isanganiro basaba ko amakomine barondera abahinga batanga inyigisho ku bijyanye no gutunganya imigambi ariko ngo boheza bagahembwa hisunzwe imigambi yemewe na payeje kuko abenshi muri urwo rwaruka rw'ibururi ngo badafise ubumenyi buhagije bwo kwitunganiriza imigambi ibururi zeno nzabimana radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba isaha sitandatu zirarenga iminota mirongo itatu n'itatu muri izo za radiyo isanganira amakuru arabandanya mu gisata cy'imigenderanire leta y'u Burundi iriko yubaka inyubako zibiri zigeretse ko kabiri kabiri z'ubuserukizi bwayo mu ntara ya Kigoma ni mu gihugu cya Tanzania bishikirizwa n'ubuserukiro Burundi muri iyo ntara havuga ko ibikorwa byo kuyubaka bitekanijwe eh, kurangira mu mezi cumi n'abiri izo nyubako zikazotwara amafaranga hafi miliyari zibiri z'amashiringi ya Tanzania kurikira Jeremy Kekeno aserukira Burundi kiguma amajwi yegeranijwe na Mohize Misago leta mu migambi yayo yarashize imbere y'uko ubuserukizi bw'u Burundi babwifitiye inyubakwa zayo aha rero n'uburyo bwaramaze gutekanywa mbere hariho n'uburyo bumaze gushika ngaha aha tuvugana babwira yuko ubuzokubaka ibiro by'ubuserukizi twarasinyaniye kontera muri iyi ndwi kandi ibikorwa bya mbere ariko arabitangura ni ukuvuga rero mu gihe atari kirekire cyane iyo nyubakwa izoba yubatswe iba yaraheze kubakwa mugabo habaye ishaka ry'uko kubakwa nyine inyubako zibereye ko umuntu ariko araraba igisagara cya kigoma kiriko kiragenda gikura cyane gitera imbere ni ukuvuga rero plan zarahinduwe ibicapo by'inzu nyubakwa byarahinduwe kugira ngo hubakwe inyubakwa koko muzigezweho eh, ntibe inyubakwa kumbure mu myaka itanu mu myaka cumi izo biboneka yuko isa n'iyataye igihe ni inyubakwa eh, mu bicapo ni ukuri iboneka ko ari nziza kandi n'iyaheza kubakwa kandi izokubakwa uko nyine izoba ari inyubako iteye igomwe mu ntegekanyo inyubako ntizorenza umwaka kuko ni inzu zibiri inzu y'ibiro izoba igeretse kabiri hamwe rero n'inzu yo kubamwo nawe nyine iri ukwayo nawe nyine ibyo bigeretse kabiri ni uburyo bushobora kwababa hafi imiliyaridi zibiri z'amashiringi ku mitumba uhari kuri uyu wa gatanu kugira abategura ingene ibagwa ry'ibitungwa ritunganijwe mu ndu itangura aba ni bamwe muri abo bayangayanga ibi kuzana inka ngaha tukazimaza indwi kandi ubona ari ku zuba atakintu na kimwe zirya burya inka itaye ikiraro inyama zirayiherako tuca twibaza rero ingorane twebwe dufise kuyizana ngaha tukayigumiza ngaha iyo ndwi yose tuca duhiga n'umunyezamu azoguma ayirarira niyo dukora ivyasi tutagira twebwe rero tubona yuko ibi bintu ego tuzobigira ku bw'itegeko mugabo abaganga bari bakwiye kuzisanga aho ziri zikazoza zirahava zija kubagwa ego kutugururira gukora bari bakoze ikintu ciza mugabo unyugurure ngo nze mbage ntabona ico nzobagaho nzogikura n'ubundi nca mbona kumengo ni yamananize ubwanje je mbona cokogwa ahubwo nyene nibabandanye bazifata hama barondera urwo rucanco inka bazicanje hama batubwire ati uyi inka twarazicance harageze yuko tujya mu isoko muzishore tuzibage byiza bobangira kubera nta kuntu inka noyigura nk'umuriyoni mbona ko ngiye kuzoyikora k'umuriyoni na mirongo ibiri ndayigure kuwa gatanu ndayibage kuwa gatandatu ntungure ko izo veni hama ndayigure kuwa gatanu nce nja kumaza iyindi ndwi ndayikoma ko ibihumbi cumi cumi ku munsi ngo nzoba ngiye guhiga inyungu twe twari twishimye mugabo harimo ikintu kitoroshe uburyo umuyangayanga baga akorana n'uburangura izaza kudandaza ku isoko none uwo muntu abaga wewe inka baga azozikura hehe niyaja kuyigurira mu muhana akayizana aha hantu mwavuze kugira ihamara iyindwi burya naho yoba yunguka ko ibihumbi ijana ntabyo yozoronka kuko inka mu ndwi ijya amahera menshi kugira iri teko rije mu ngiro ni uko borindiye tukihangana ibitungwa byose bakabicanje hanyuma bagasubira bakugurura isoko nk'uko byari bisanzwe Abayangayanga bo mu ntara y'akayanza amajwi tuyakesha wa mugenzi wacu Patrick Nsengiyumva muri ico gisata nyene cy'ubworozi muga mu ntara ya Mwaro alingora ingorane y'ibikoresho kwivuriro ry'ibitungwa ryubatse muri commune Gisozi iyo ntara haheze imyaka itatu umuyobozi w'igisata cy'uburimi ubworozi n'ibidukikije mu ntara vuga kandi ko amazone 9 kuri 17 ariyo muri iyo ntara atagira abavuzi b'ibitungwa akabazwa nuko gukurikirana amagara y'ibitungwa bigorana muri kino gihe Laurent Kuriyo ivuriro ry'ibitungwa ryarubatswe muri komine gisozi y'intara ya mwaro mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'umugambi pri ariko kugeza ubu nta bikoresho rifise nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'igisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya mwaro libere nzokirantevye avuga ko ivyo bikoresho bibonetse vyobafasha gukurikirana indwara ibonetse ku bitungwa ikindi uyarongoye igisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri intara ya mwaro avuga ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda abavuzi b'ibitungwa baguma bakukuruka ariko ntibasubirizwe amenye amenyesha ko ibyo byatumye amazone icyenda kuri cumi n'indwi agize iyi ntara atamuvuzi w'ibitungwa afise yongera koko ngo kubera ko ubu ibitungwa bigarurirwa mu mpongore biragora ko abavuzi b'ibitungwa basigaye bashobora gukwira muri komine yose mu mwanya ukenewe kandi bagenda n'amaguru kuko ata buryo bwo kwiyunguruza nk'imoto bafise atanga akarorero ka komine ndava ifise umuvuzi witungwa umwe kandi ata buryo bwo kwiyunguruza afise ribenzo nzokira ntebye asaba abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyi ntara kumushikanira imbere ivyo bibazo Denise Ndadaye icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka mu nama yagirishije abarongoye ibisata bitandukanye muri iyi ntara kuri uwa gatanu yamenyesheje ko azobishikiriza umushikiranganje arabi bijanye n'uburimyi n'ubworozi kugira barabe ko ivyo bibuze vyoboneka imwaro Rohandi Koreyo Radio Isanganiro Laurent ndikurira kene amakuru twa tubafitiye muri no mwanyagarukiye ariko tubibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize mu ntara ya mwaro havugwa ubukene bw'ibikoresho ku ivuriro ry'ibitungwa igisozi rimaze imyaka itatu na miliyoni zirenga ijana mirongo itandatu n'iyo ngurane yahawe abarushije abandi hari mu ihiganishwa ry'imigambi y'iterambere ku rwego rw'amakomine mu ntara ya bururi mukaba mwabyumvise muri ano makuru amakuru rero hagarukiye aha